أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Alhamdulillah dukan yabo da godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki cikin yardarsa da ikonsa a za mu fassara wannan littafi mai albarka mai suna ƙawa'idi ga al'ummar manzala sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Allah kai salati ala sayyidina muhammadin ga shugaban mu annabi muhammadu wa alihi da alayensa wa sahabihi da sahabbansa wa sallama da tsira ta tasliman da aminci ka ƙara masa fiyayyen halitta Ha za kitabu mala ya ce kaga wannan littafi ƙawa'idu salati na ƙa'idodin sallah ne wal da alola zai sanar da kai yadda ake yin alola da farillanta da sunnoninta da yadda ake yin ta walgusli da wanka zai sanar da kai farallan wanka da sunnoninta ka fahimci wanka yadda ya kamata da yadda ake yin sa minal janabati wanka na janaba wata yammami da taimama zai sanar da kai yadda ake yin taimama da hukunce hukuncenta wa man arafa hazal qawaida wanda ya san waɗannan ƙa'idodi to faƙa da arafa salata haƙiƙa fa ya san sallah zai sanar da kai yadda ake yin sallah da hukuncinta da bayaninta wa mallam ya ha? mala ya ce wanda bai san waɗannan ƙa'idodi ba bai san waɗannan abubuwan ababen da aka jero su ba to la ya arfu shay'an bai san komai ba min dinin lahi daga addinin Allah fasalatuhu badilatun malice sallarsa sama ɓatacciya ce to saboda me za a ce sallarsa ɓatacciya ce saboda hujja Allah ya ce a san shi kafin a bautata masa fa in lam takum tarahu fa inna yaraka shi kai in baka ganin shi yana ganin ka a dukkan abin da zaka fara shi to ana bukatan ka san shi tukunna ka san illarsa ka san abu mai kyau a cikinsa ka san kuma mara kyau a cikinsa ka san abin da zai bata shi ka san abin da zai inganta shi ko a zahiri ma a rayuwarmu na yanzu ko a zahirance za ka ga haka ne ilmul hal wajibin dukkan ilimin da wato ainihin za ka yi ta'ammali da abin a ciki kake ta'ammali da shi yau da gobe to wajibi ne kuma ka nemi saninsa ka nemi iliminsa saboda fadawa rikici ko kuma ka fada cikin abin da zaka zo kana da nasa ne. fizikali abubuwan da muke amfani da su a wannan rayuwa na duniya zaka ga idan ka magini ne sai ka je ka koya tukunna kafin a baka idan ka wani uh, nan ne Uh, wani darakta ne ko kuma wani abun nan hatta mai koyarwa ma sai an je an koyar da kai irin teaching practice ne an je an koya maka ma ka iya ma an je an koya maka tukunna da ka je ka koyar to kowa da irin abun ilmul hal da irin ilimin da yake ciki ko kuma misali mutum yana kasuwanci to sai an je an sanar da shi cewa wannan abun farashinsa kaza ne kaza kaza kaza ga yanda ake yin sa ga yanda ake tafiyar da kasuwancin in kai kaza haramun ne in kai kaza halal ne ka ci haram ka ci halal dole ya ka nemi wannan ilimin da zaka gane cewa abin da kake ciki wannan haram ne ko kuma halal ne kafin ka fara wannan gudanar da wannan lamari to sai mala ya ce me ya ce fasalatuhu batilatun idan bai san wa'annan abubuwan da aka lissafo ba to sallarsa sama ɓatacciya ce ja'alaha shehun malan ya sanya malan ya sanya ta ala thamaniyata asharata baban a bisa babi babi goma sha wato ainihin takwas liyaka shifa ma bika domin ya yaye abin da ke gare ka minal ashkali na rikice-rikice na rikice-rikice domin da sanin wannan ilimin ne za ka gane sallarka ta ɓaci ka yi sallah mai kyau ko kuma ka samu saɓan haka in ka ɓata yadda za ka yi ka gyara idan ka ɓata sallarka to za ka san yadda za ka yi ka gyara ta ƙala sheku faƙihu ƙala sheku faƙihu a shehi ya ce alfaƙihu masanin fiƙihun nan al'imamu wato shugaba jagora ja'ila ya ce ya sanya fara'idu salati farallan sallah hamsata ashara ya sanya ya sanya ta fasali goma sha biyar ne ittafaka alaiha malamai sun haɗa a kai malikun da maliki wa shafi'iyu da shafi'i wa abu hanifata da abu hanifa wa ahmadu bin Hambal. da wato ainihin Ahmad bin Hanbal duk sun haɗa a kai sun yarda kenan sun tantance wannan ɗin da aka yi wannan tsarin ya yi babun fara'idu salati babun farallan sallah wa amma fara'idu salati amma kaga farallan sallah fa hamsata ashara farallan sallah guda goma sha biyar ne to awwaluha na farko shine ana fahimta ko na farko shine holul wakati shine shigan lokaci idan lokaci bai shiga ba to ba yadda za a yi a yi sallah idan lokaci bai yi ba to ba za a yi sallah ba har sai lokaci ya shiga ba za ka ce ah bari na yi sallah lokaci bai yi ba kuma ka ce za ka yi sallah har sai lokaci ya yi duk lokacin da mutum ya yi sallah ba tare da lokaci ba to sallarsa ba ta inganta ba sai dai in matafiyi ne shi ko kuma abin nan wani ilimi daban amma duk wanda ya yi sallah ba tare da lokaci ya shiga ba to lokacinsa sallah ba ta yi ba sai malam ya ce wa ɗuhuru da tsarki wa ɗuhuru da tsarki faradun farilla ne sai ka tabbata kana da tsarki tukunna za ka yi alola sa'an nan za ka samu damar yin sallah wannan shigar lokaci da muka yi bayani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya cewa inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta to kaga dole sai lokaci yayi kenan lokaci ya shiga tukunna za a yi sallah wa duhuru ma ce da tsarki faradun farilla ne wani Yatu sai ɗaura niyya sai ka niyya cewa da kai sallah Wani Yatu da ɗaura niyya faradun farilla ne wa takbiratul ihrami da kabbarar harama wannan kabbarar da ake Allahwa kuma na farko ita ce kabbarar harama farilla ne mutum ya yi ta kamar yadda da yawan mu daga cikinmu muke yin kuskure kaga an yi ruku'u sai mutum ya rugo da gudu ya zo ya ce Allahu akbar sai ya yi ruku'u ita wannan Allahu akbar ɗin da ya yi shin ta ruku'un ne ya yi ko kuma to kabar harama ɗin ne ya yi ta farko ne ya yi to kaga in ka zo ka samu jam'i sai ka tsaya tukuna ka daidaita ka ce Allahu akbar sannan kuma sai kai ruku ka ce Allahu akbar to kaga kabbarar harama kabbarar da ka fara yi wanda da ka fara yin sallar ka faradun farilla ne wal qiyamul hada kuma tsayuwa domin ta domin kabbar harama to kaga kenan baka ma tsayan ba ballantana ka rugo da gudu ka zo kai kayi ruku'u baka ma tsaya din ba to wai wali kiyamu la tsayuwan ma faradun farilla kaga ka cire wani farilla daga cikin sallah kaga sallar ka babu kenan ubangiji Allah ya sa ya ba mu ikon kiyayewa war ruku'u da yin ruku'i ruku'u ma a sallah faradun farilla ne wa raf'u minhu da dagowa daga ruku'u farilla ne karka daga yin ruku'u sai ka wuce ko kuma ba za ka dago mai kyau ba akwai wanda kawai kana dan wani yana dan dagowa haka kawai shi kenan sai ya tafi sujada sai ka miƙe sambal yanda ka tsaya din nan ka zo yin sallah ka tsaya to sai ka miƙe ka sake miƙewa sannan kuma sai ka tafi sujudinka wa raf'u minhu ka ji dagowa ma daga ruku'un faradun farilla ne wasu sujudu da yin sujada faradun farilla ne to wa raf'u minhu da dagowa daga sujada shi ma sai ka daidaita zamanka ka ɗago ka tabbata ka ɗago sannan sai ka sake koma wa rafu uminuhu da ɗagowa daga sujada faradun farilla wal jalsatu thani wal jalsatu sani da zama na biyu faradun farilla saboda daga zama na biyu ne ake yin sallama amma zama na ɗaya shi sunna ne in ka manta shi kaga ka manta sunna amma amma zama na biyu zama na biyu shine zaka zanna ka yi kai sallama to kaga dole zai zama farilla kenan shine wadatastani da zama na biyu kadara ma ya ka'o fihi gwargwadon abin da ka samu samu a cikin zaman ya auku a cikinsa to assalamu alaikum sai kai sallama faradun farilla ne wal itidalu kaji daidaituwa ka daidaita a sallan ma kar ka dinga kalle kalle kar ka dinga juye juye kar ka dinga taɓa taɓe ka nutsu ka daidaita ka daidaita sauhunka da kowa ka daidaita kalli alƙibla to wal itidalu daidaituwan to faradun farilla ne shi ma tu da nutsuwa ka nutsu kuma ka san me kake yi ka fuskanci alƙibla ka san cewa Allah kake yi wannan sallar ka zubar da komai na duniya ka dinga tafakkuri a cikin ka dinga kushu'i saboda sallah ana yin ta da kushu'i ka nutsu ka san me kake yi cewa yin sallah ka zubar da komai ka cewa kana gaban Allah ne shine wannan nutsuwan zuciyarka ta nutsu ta fuskanci ubangiji to shine me shine da nutsuwa cikakkiyar nutsuwa kenan fi arkanu salati a cikin rukunan sallah faradun farilla ne kaji faradun farilla ne wannan nutsuwan wassalamu mina salati da yin kuma ainihin sallama daga sallar ita ma farin fara dan ba zai yiwu ka kammala sallah kawai ka miƙe ka tashi ka tafi ba dole sai ka yi sallama tukunna faradun farilla ne wa tarkul kalami mana ce da barin magana fi salata cikin sallah shi yasa wanda yi sallama wanda yi magana ma cikin sallah sallarsa ta ɓaci a gaba za mu ji karatun wata da kalami da barin magana faradun farilla ne dole ne ka bar magana a cikin sallah kada ka yi magana fi salati a cikin sallah faradun farilla ne barin maganar dole ne ka bari intaha to farallan sallah sun kare da mu shiga mustahabi intaha fara'idu salati farallan sallah sun kare insha Allahu rabbi cikin yardan Allah da ikonsa za mu yi bayani game da sunnoni a gurguje mun taƙaita bayani